Eta badakizien bezala teno juntan hitz eta putzen tenue jadugula arantxaikin sekula beno motibatu ikago sartze juntan arantxa. Bistan dena eta gainera astelena da, pentsa. Kasik iduridu asmatu duela, duzula bainat zertaz hariko nintzen, motivazioaz justuki. Motivazioa alana, aktualitatean da, eh, Frantxese Davidetan. Astelena ez goaz lanera, kasik horren kantatzeko enbeian nuke. Ara, astelena da entzuleak, eta ez da manera obeagorik astea asteko. Astelena, euria jautxara, ez deusen egiteko gogorik, jeikitzeko zailtasunak, aurrak ez eskolara eramaiteko gogorik, lanera joateko gogorik ez. Alfer zikin hauek, ez da hola intzilatuko mundua, espagira hoetik deikitzen lanera joiteko. Ez dugu ya hori ikasi beti, lan egin behar da. Zendako? Ebe, hola da, eh, lan egin behar da, sosaira bazteko, bizitzeko, eta zentzu bat emaiteko zure biziari. Bai, bai. Bistenaz, lanik gabe biziak ez du zentzurik, eh? Onik hori usuen zunut ebe, eh? Bihar grebalari alfer horiek berriz karikarat jautsiko dira. Ez baitira inoiz kontent, eh? Je ne céderai rien. Ni au ni au cynique, ni aux extrêmes. Ai, egia. Chefak errandu, jautsire bauzik errikara, baina ez dut deus aldatuko zuek bezalako alferentzat. eh? Xantzaba duzue bat ukaitea, esplenitu, eta joan lanera harta ez goaz lanera. Ez da alferkerirako lekurik munduntan, fini. Bada liburu bat, duela amak urte irakurri nuena, egia erran, hene ondatzeko, eta alferkeriaren aldeko lobi horren sale egin ninduena garaian. Paul Lafargen le droit à perrez. Alferkeriaren eskubidea. Mila sortziron eta laro gehian idatzi zuen, eta laburzki idazten zuen ze sisteman txartzen ginen lanaren bidez garaian, eh? denak lanera, atope, efikazitatea nagusi, eh, langileen implikazio behar lanan, nazio guziak aberastuz, langileak ez dute alfertasunaren eskubiderik. Baina dirudunek, eh, bai, merezi baitute. Mm. Lanaren eskubidea galdegin ordez, alfertasunaren eskubidea aldarrikatu behar litaikela zion garaian. Bentsa, zer egango luken Macronek hortaz. Lana bai, behinen zonbait oren eta bizia beste manera batez eramaitea. Sortzeko denbora aukaitea, trukatzeko, mintzatzeko, bizitzeko, hotx. Beharrik gaur egun sare sozialak badirala ere, eh? denborarik ez kafe bat hartzeko. Lasai, Facebooken mezu batzu trukatu ditugu asteuntan, eh, like bat eman zure argazkiari, ala, sare sozial bada, ez da gaizki jadanik azkena ez goaz lanera, eta Macronek errandu, eh? ez dintzen eta zari, baizik eta azken ama bost urteetan poderean egon diren politikarietaz. Bai, Bo Nork sinestuko du hori. Ez du balio polimikatzea, hainbeste, eh, erranduen esaldi hortaz, langile grebalariak alferrak ziste eta gainera gaitzikorrak. Kolusak idatzi zuen, ere, kantu bat. Aurrentzat kontseilu simpleak. Conseil aux nourrissons. ça je vous l'enlève. Allez, je la mets toi l'enfant qui vient de naître, je dois dire pour être honnête que ce n'est pas en travaillant qu'on trouve le bonheur sur terre. J'en veux l'exemple que mon père qui vit le jour de son enterrement qu'il était le plus riche du cimetière. Sois feignant, sois feignant, tu vivras content, sois feignant, sois feignant, tu vivras longtemps. Coluche, beraz, alferren bozera mailea garaian, bere garaian deitu zituen alferrak edota zikinak beretzat bozkatzerat. Garaiko politika liberala salatzeko, bere molde humoristiko eta satirikoan hori zuen hartu irizpide. Osteguna ez goaz lanera, mm, alferraren astea luze bilakatzen dela. Oskorri, entzuten dugu, oiek ere, eman baitzuten, kantu kurit bat, garaian, alferraren astea. Astelena, jaiotoko alferra, ezen ez egiteko, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. osaba ez kontzen, da bai hartzen dugu eta eskoaz lanera, eta eskoaz lanera, eskoaz lanera, eta eskoaz lanera, eskoaz lanera. Ostegunan, amonaren eguna, hori ospatutzeko eskoaz lanera, eskoaz lanera. Es boas maneiras, nas boas maneiras, nas boas maneiras, nas boas maneiras, nas boas maneiras. Igandea, lantegia itxita, lan egin nahi baina, ezin joan lanera, naiz goaz lanera, naiz goaz lanera, naiz goaz lanera. goaz lanera Alferraren asteaz-aste dira, oskorik kantaturik hemen, aurren laguntzarekin. Ala, zer ginoen programa, mementuz? Itzetapu! Eta aldiz orain, bostak eta amalau dia da eguna. Ah. segadorz kantua katalanen uh, eh, innoa edo ere sergia bezala ezagutu adena. Bostak eta amala dira susen, dia da ekitaldiaren ordua susena, beraz, eh, ordu hori urtero hautatzen dute, data historiko bezala, hor, uh, eh, goizbiriko kronikan, goizuntan espikatu duten uh, bezala, berri zentzuten handuzena ere euskalirratiak puntu webgunean, eta be hortaz ere puntu bat eginen dugu, katalanen egun nazi nazionalaz eh, horren erdi baten buruan gurekin izanen baitugu zuzenean amagoia musika berriako kasetaria. Zomai eh, uh, minuturen buruan ere Dominik gure kronikalari berria hemen izango da musika munduan lanean ari den eh, Dominikek uh, benasi da kaipatuko dauzkigu programazio lanetan ari da festivaletan eta berak disko bat eh, ukandu iduriz eh, horren aipamena laster. Eh, bestalde, beste uh, zenbaki bat aldiz orain, uh, zenbaki bat hemen txe, gure bizi esperantza, badak izuea. Denbora irabazi dugula, bai bai, denbora irabazi, alagaldu, bon, bakotxak jakingo du, edo neurtuko du, egunero, Michel Aujourd'hui, par rapport à nos ancêtres, nous avons gagné 3h37 d'espérance de vie par jour, ce qui est colossal. Et ce chiffre-là, 3h37, correspond exactement au temps passé moyennement par les gens devant la télévision. C'est-à-dire l'espérance de vie qu'ils ont gagné, ils le perdent à devenir cons. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Extraordinaire. Michel Zerrek espikatzen duen bezala, filosofoa da, bera, uh, eta Frantziako Akademian, ere, edo Akademiaren kide dena, eta, behala, zertan pasatzen duten uh, jendeek uh, denbora irabazi hori telebistaren aintzinean, berak du erran, eh? Hein, ez dut nik erran. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz Hitz eta putz. Eta ipatzeko ala ere bihitzaz Dominikekin uh, eh, mintzatu haintzin Irma, Irma urakana initza ipatu da antilietatik pasatu baita eta zuzenki estatu batuetara joan baita. Mm, hori da bitxikeria ez, alta badira bugarte batzu uh, eh, dibidez Kuba edo ta Haiti ere erdian eta hoiek ere bildu dute uh, Irmaren uh, aize bola da eta behargian justu kipelio zubiriak idazten du hortaz, denak Floridara begitzen begira geundela irmak kuba errukibarik barik ripoitu du. Uh, ba, Karibeak egun urteko hurakan handiena bildu duelarik uh, edabideek gehiago uh, be, gehiago zentratu direla uh, ba, oiek unkituak senditzen diren gune eri hotz batuak edota antiletako ugarteak. Hortaz ere badira, eh, hainitz ez tabaida sare sozialetan informazio faltsuz egiaztatuak direnak, ala ez. Bon, distentzia hartzeko ala ere, uh, batzuek diote milaka hil direla, beste batzueko geita amar. Uh, eh, momentuz, uh, egia erran, uh, eh, ustut, aski komplikatu dela horoko ango berri zehatzak ukaiteko. Beraz, bon, uh, balio du ala ere, distentzia pixka bat hartzea informazio guzi oiek ilan, Segitzen dugu, kronikaria hor baita. Mm -hmm. Eta hitz eta lagun berri bat ere, aurten, joan hastean uh, eh, Francis gurekin minuen, gaur Dominik, Atxaldeon Dominik. Arantxa agatxaldeon eta entzule guztiak ere, agatxaldeon. Hore bat eh, guretzat, ala ere eh, zuen meni zaitea, bat urteak musika munduan ibiltzen zirela eta ibiltzen zarela, oraindik, dik, entzibur zumaitu urte eta bat ez dakibu. Baina, bon, aurkesteko zure burua, ala ere, zertara etorriko ziren onera, hilabetero, talde bat uh, ezagutaraztera ginen zira, musika munduan zeiten duzu? Bai, musika eta kanta gintza munduan, ah. uh, eh, bat ditut baitzu urte ibilirik, Uh, hemengo festivala egaldoietan eta uh, ala nik serbitxuak ere eskaini nahi ditut uh, eninguruko jende er, entzule er bereziki eta hortarako ba, dola lau urte deitzen duzula parte hartzeko zure bai. emankizunean, ordean eh, aurten behintzat pentsatu dut denbora pixkat pasatzen aluela ziekin eh, talde batzu entzunarazteko, ezagutarazteko eta eh, hemengo kontzertu antolatzaileek idei batzu emaiteko, pixka bat manager lana egiten bitut ere sekretuki. Hmm, mundu bat da, alere, eh? bortitza pixkat. Eh. Bortitza da, bortitza da, baina nik badit, nahiago dut adiskidetasuna eta eta hortako zinez, eh, uste dut, baloreko pertsona bat naizela. Mm -hmm, ba, izan da. Um, bon, ordoan, lehen kronika edo aipamena uh, izango da be, talde bat entzat, edo musika estilo bat ere azkenean aipatuko dugu. Uh, etorri baitira zuregana kontzertuak nahi baitzituzten antolatu euskal Bai, hori da, ordean eh, kokatzeko, dira eh, nasid kantari batzu, nasidak zer dira, kantu batzu dira, edo obekio egan otoitzak, eh, musulmano erlijoan ezagunak diren otoitza batzu, dola mendeak eta mendeak egiten diren kantuak, eta bon, jakin behar da azken amarkadetan nasid kantu horiek hartu dutela behar, aktualitatea orbita ere, hartu dute indar eta uh, arreta handia publikoaren gan, eta Euskal Herrian ez dugu baita ezpada ezagutzen eh, kantagintza estilo hori, eta hala, nahi nuen pixka bat aurkeztu nasid kantua. Beste dimentsio bat, rango dugu, hartu dutela bai eh, kantu horiek, bai, baliatuak baitira propaganda baten egiteko? Ordean propaganda e, izaiten alda, askenean eh, denek propaganda piskat egiten dugu, e, girelarik bereziki. ez, gertatzen dena da, e, irurogei amarkadan mugimendu islamistek, ez denek, bainan batzuek hartu adar batzu sortu du eta berezi direla, eta nasirak ezagutu duela, beraz, e, horren ondorioz, be, adar batzu ere sortu direla. Uh, adibidez, ikusten bari baditugu azkena amarkadetan entzuten aldiren nasidak, ez bola taldeak egiten ditu nasidak, baita ere eh, estatu islamistak. Jakinez, bi horiek elgar, uh, elgarren kontra eri direla borrokan. Mm. Beraz, nasidak erraiten aldugu ez direla talde baten talde batenak, baizik eta uh, musulmano guzienak izaiten aldirela, uh, nasi dauriak. Hoi nahian, bai, azkenean da musika iteko do kantatzeko estruktura manera bat, ba, batzuak erabiltzen dutena haien manera, no? Ba. Bai, erraiten alginuke nasidaren historioan Alkaidark duela berriz bultzatu uh, nasida jihadista. Eta eh, horiek dutela bultzatu nasida Eh, politikoa konbatearen uh, eh, da beraz, egan enginuke, 2000 urtetik goiti, uh, hasi direla nasid bortitzagoak ateratzen, eta funtsian horiek ditugu ere uh, entzuten, edo entzuten ahal, interneten. Beren hori leheno uh, eh, nasidak, uh, eh, eh, aparte bat, ez ziren hortarako erabiliak, zen gehiago kantu tradizional manera bat? Bai, gaur egun ere, hainitzek nasidak baiatzen dituzte kantu tradizional bezala, otoitza bezala, hmm. edo uh, jeinkoarekin uh, lotzeko manera bat da. Mm. Uh, badakigu mundu musulmanoa haundia dela, badirela adarrainitz, hor uh, ditugun nashidak ez dute Eh, ez dute mundu musulmano guzia batzen. Hmm. Alderantziz. <laughs> bai, bo, <laughs> hala. Ordean, um, nik nahi dizuet aipatu hori, zeren eta eh, jende batzuek deitu naute, eta errandidate, hala, baditugu hor kantu batzu ikaragarriak eh, proposatzeko, eta zeindako ez eh, eskukaldi bat eman, eh, Euskal Herrian agian izaiten albita esena bat, Uh, ordean, behar da egan gauza bat, Eh, bi uh, garren Bimila garren urtean gira, eta mundua eh, edo, musika geroz eta gehiago modernua bilakatzen delarik, eh, hainitz elektronika, instrumentu eta abar, horiek justuki, beraz, aipatzen ditut hor, daes, daeseko eh, horiek justuki kontrasentsua egiten dute, eta joiten dira musika gabeko kantuak egitera, Ordean, agian mintzatu ordez bi ordu, zen ustez promozio importantena da entzutea uh, zertaz mintzo giren. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى به عز ديني نحسب تاك <laughs> Bo, egia eh, da, edera dela entzuteko eh, soinu aldetik, eh, erraiten zuen instrumenturik ez, baina e, ala ere trafikatua da, edo ez da bakarrik, ez da akapela hor bakarrik? Justuki, hori da, ez da akapela, eta bada soinu tratamendu moderno bat, vokodora besteak beste, baita ere hartzuna ere entzuten alda efektua ordela dela presente eta azkar, Uh, ordean, egan behar da gauza bat, itzen aldetik, kantu jihadistak dira, beraz, kantu bortitzak, uh, bat eh, egiten alba ginuke, erraiten algin nuke, le de partizan bezalako itz bortitzak direla, nun deitzen den uh, hiltzea, era hiltzea, eta, bon, pixka bat... Uh, edukia hori da. Bai. Ez, ere jendea trompatu nahi, horrikiko. Bai, bai. Odoltsua da, pixkat, tarteka. Bai, odoltsua da. Bi ala ere, eh, intezgarria dena hemen eh, musikalki, eh, ez uh, dakit, badu modernitate soinu bat, uh, askida gehitzia beste bat zuntzunitugu lehenago, eta ba, gehitzen duzu gibelan soinu bat, gaur egungo egitmoak, eta pasatzen da azkai joken. Bai, pasatzen da euskal irratietan, zenako ez <laughs> kairoken, egia da, badela hor, Eh, gauza moderno bat eta gure garaikideko belarriak unkitzeko hautatu dituzten eh, melodiak zinez lotuak dira gaur gure belarriei lotuak dira uh, bainan bada hor uh, kontzeptu bat artistika arteaz mintzo bagira musika instrumenturik ez baliatzea bainan atxikitzea erritmoa melodia eta mm, eta hori ez da baita espada gauza erresa, uh, entzuten barin baditugu olako kantuak, agian entzunen ditugu kortsikan, kortxikak hori txiki ditu polifonia batzu, baina horroak uh, eh, nik proposatzen dutan uh, produktoa ez da leku guzietan entzuten ahal. Uh, nik ez dut uste uh, musikariak kenduz kal kantuaren kalitatea desagertzen dela. Gero, akapela, bon, gaina hor trafikatuada eta azkenean ahotsa biderkatua da ere gibelan, eta horrek eh, hori uh, martxatzen da, ere. Entzuteko... Eh. Bai, bai, bai, egia da entzuteko, jendeak palada balin badu uh, sekatzeko, entzuten aldira, badira disko bat atera dute, ordean, kantari desberdinak badira, jakin behar da hor autoren eskubideen inguruan eh, ez dugula arazurik sortuko, kontzeptu bat da ere ez izenik emaitea, eta naiz eta zonbaitzu kantari ala ere eh, badakigu zein diren edo ofizialeak direlak, baina oroak um, eh, jende, jende horrek ez du ere akakina azten uh, autore eskubideen inguruan edo sosaren inguruan. Ez da hoien helburua, ezkenean ez da horien helburua. Misua edatzea da helburua, ez? Bai, bai, bai, eta tropak uh, zaintxu ikustea. Bukatzeko berdin uh, beste zati bat entzuten dugu? Bai, aktualagoa, bai, igan urtean atera den eh, kantu bat. Ja, oazbeta يا دمعة الأبطال يا قطر الندى يا وثبة الشجعان في جوف الردى يا دمعة الأبطال يا قطر الندى يا دمعة الأبطال يا قطر الندى يا دولة الإسلام يا Bon Dominik, beraz, eh, hauek dira adibide batzu, nasidak, Eta horretarazten dut, beste nasida estil, estilo badirela, ez bolakoak adibidez, edo amazekoak entzuten badira, musika instrumentuak entzuten aldira, eh, hor da nasidaren adar bat. Ondoko aldian beste talde bat zagutuko dugu, zurekin berdin, Dominik, hilabete bat duzu, zure zakoan eh, beste talde soakta bat? Eh? Bai, bat dira frango, ba, jende hainitzek deitzen aute eh, eta horrengo aldian ere, biztan dena, plazerrez talde eta arte kontzeptu berriak aipatuko ditugu. Bona, bon, mil Milesker eta kuraian, eh? Milesker agantza. eta Laster Bartzelonako bide hartuko dugu, oren laurden baten buruan, ea, lortzen dugun, eh? telefono zarrapatzen amagoia muzika berriako kasetaria, dia datik zuzenean, bostak eta malauetan abiatu dute ekitaldia, kurutze bat egiten ari dira, laureun mila pertsonak pertsona dira Bartzelonan, uh, egun nazional hortarik, beraz, seatuko dugu, pundu bat egiten, uh, behitz eta putz mankizunean uh, eh, ma bost minuturen buruan. Bostak eterdi, erdi, mementuz, Euskal Iratietan berriak zurekin bainat lagori. Arresti hun berri ze, arantxa eta arresti hun gue behazale horroer. Bihar lan erreformen kontrako mobilizazione egunaldi handi bat izanen da CGT sindikataen abea lau mila greba deialdi beno habo eginik izan dia. Frantziako henian ehun talautan hogei bat manifestaldi antolatuk dienin, baiunan beian lan boltsatik abiatuko da manifestaldia goizanko hamarrak eterditan CGT, FSU, Sud, Lab et Herriko Foro Sozialak parte hartuko die. Iumila, laue eta berrogei ikasleek jarrekitzen diak askuntza elhebiduna privatu katolikoan igan urtian beno berrerun bat hau habo badia hortan hortan oin jarrituz, jakaskuntza askuntza haike bai, uskalduntzian bepartia badiala izpimarratu eh, die, jakasle eta langile uskaldun eskaza senditu beita sartzian bilan eginduaren Jean-Marc Apol, departamentuko diosezaen zuzendaiak eta zenbaiki baikorak aipatuko teizku xarri Noni banelo hitzuneko kuntseiak haik esalhatzen du linki inteligente deitzen dien elektrika kontagailiak doni bizi saler denjeran gabe plantatzen hasik dela kontagailu hoik ez tabaida handiak piztu dutie eti par uskal herriko hainbat herrietan hoien ezarteko kontrako mugimentiak sortu dia eta hoien artin hiusibeotar hausapez edomeak deituk dia paueko hausitegi administratibuan zertako linki izeneko kontagai liberien kontre hartu delibeoen gatik, joanie Etxemendi gohetx, Iui Komea maite etxe barria, osase komea, eta Pierre Karikar, hanseko sa pesa. Eta ortenko diada deitzen den Kataluniaen egun nazionalak erran nahi berezia uken behar luke aorten, hurietan leheneko referendumaen mespean, independentziak dian babesaen mezuatzeko balio luke, haitzineko hastian Kataluniako parlamentiak haiteskundetako legia hun hartzun ondotik Espainiako goberniak haik, galtaketa hunen kontreko ekimenak manhatu ditu. Eta ki roletan urentzeko berrize horartazten deizi Eta Ligan, Barcelona eta eh, Txuri Urdineko Real Sociedadako Jokilaiak diela lehen postian Bilboko Atletika lau geren da eiba hamabos geren eta labez Himetsu geren ez ahatze bai xarako pleka lehiak eta baduziela ziela aste lehen arrestia palhuntan oai beian hasik dien partidak Laralde Lambert eta monzondarz dukazu ikuntre haidi ateno ehuntan, just ondotik, sei honetan waltari gishan dut. Hospital Bilbao ondoko final erdian tako, finala aldiz hastizkenin arestiko sei honetan. Hoiko erranik berri zehitza zui, arantxa hitz eta putzen bigren partiantako. Hori bera, segitzen dugu, eta laster edabideen itzulia, baina lehenik itzordua hauek Euskal Iratietana. Eh? Bizirik, biziren emankizuna hilabeteko bigarren astelenean, Euskal Iratietan eta radiokultura.eu interneteko irratian, Aldi untako gainagusia, UGM meategien kontrako mobilizazioak. Larun batean, irailaren amaseian, baionan, agatzaldeko lauetan iraganen den manifestariaren haritik. Bizirik, biziren emankizuna irailaren amaikan, astelenarekin. Agatzeko zazpietari goiti. Petzero. Kasu telefonarekin behar bada gugira. Petzero euskari gatietan. Hortzirale zeguerditan, larumate zuzeketer ditan, igande zeguerdik entzin. Petzero. Sartze sozialari astapena emanen dio asteteontako mobilizazioak Frantziako gobernua prestatzen ari den lan legearen kontra aterako dira hainbat sindikatu horien artean CGT Jean-François Mentaberri gure gomita da astete Prentxaren naipamena tenore untan, Euskal edabideetan, sorpresa guti, Barcelona eta tenore untan eh, be, bizitzen ari den diada. Diadak gainezka egindu referendumaren alde, hau da berriaren titulua, eta azpian eh, bideo bat eh, tarat lotura. Zuzenean segitzeko parada, beraz, Barcelonako ekitaldia uh, katalan telebista bati esker, esker, Grazia pasealekua eta Aragoi kalea beteko dituzte, laureunta berreta marmila lagun espero dituzte diadako ekitaldi nagusian, Puig de Montek e-referenduma berme guziekin eginen zela, eta gogorarazidu parlamentua dela gobernua gaitasunik gabe utz lezakeen bakarra. Argian ere uh, diada nagusi, diagaitu diada zuzenean, streaming bidez, uh, hemen ere lotura bat proposatzen du uh, eh, edabideak eh, beste lotura bat da hau aldiz, milaka pertsona bilduko dira beste urte bat ez independentzia eskatzeko Katalunian aurtengo mobilizazioan isa erraldoi bat irudikatuko dute eta baiaren diada gisa definitu dute urriaren leheneko erreferendumari keinu eginez diada del si, horren eh, bidez ere sare sozialetan eh, segitzen alduzue minutuz segunduz segundu nola pasatzen den eten hori ekitaldia, diadako ekitaldia kurutze hori irudikatzen ari diren momentua. Bestalde berrian eh, abenduaren behatzia mugarri amabi bi ordu bakearen alde ekimena orkestu dute iparaldeko kultur eragileak. Uh, eh, Ordago kantua plazaratu zuten duela hilabete batzu, baita bi bideoklip ere, honen segida zuzena izango da, beraz, beraz irailaren hogeita marrean, luuson, antolatu duten eguna abenduaren behatzian Parisen iraganen den mobilizazioari begira eginen dute. Eta Irma Urakana ere beha ipagai berrian. Ogeita sortzi hildako eragin ditu Karibean, irugarren mailatik eh, lehenengorat jaitsi da Irma Urakanaren indarra, Floridan. Irukako txlau milioi etxe argindarri gabe geratu dira eta Miamiko zati handi bat ere urpean da. Argian bestalde, ehm, bai, eh, Kataluniako referenduma ipatu dut nagusi dela, baina beste gaiak ere azkenean bi eta irugajenak. Uh, eh, Elbaien kastekariak jarraitzen du, elkartasuna jasotzen, Guardia Zibilaren miak eta jasan ondotik. Uh, eh, Elbaien kastekariak uh, beraz mundu osoko elkartasune reakzioak jasotzen ditu, joanen larun batean Guardia Zibila bere erredakziorat sartu ondotik, erreferendumarekin lotutako informazioa eta paperen bila. Eta denak Floridara begira geundela Irmak Kuba errukibarik ripoitu du, emankizun ostapenean aipatzen ginuen bezala ere, hemen da lotura argiako artikuluan. Askatasunerako bidea eraikitzen lagundu zuen xarea, hau da kazeta.eusen titulua, Komet xareak bururatutako lana omendu dute asteburuntan Euskal Herrian gaindi, alanola baiona angelu baita horereta eta oiartzunen ere, Euskal Herrian laguntzaile apartak aurkitu zituen eunka egazkin lari baliatu ies egiten lagundu zuen taldeak artikulua beraz osoki hemen kazetan eta linki kontagailuak gardentasun eza salatu du erri baiona miarritze angelu eta arbona ondotik doni bane loitzunera eta ilegatu dira linki kontagailuak oposizioko taldea den erri gaiari buruzko informazioa ez informazio eza deitoratu du batez ere erriko etxa eta enediz enpresaren partetik Thank you. Media ere hau nagusi eta lehen gaia ala ere biharko mobilizazioa mobilizazioaren bezperan uh, deialdiak biderkatzen dira biharko manifestazioa manifestaziorako uh, lan kodea beraz hemen uh, aipagai bihar amarrak terditan itzordua emanada zentursul plazatik joiteko dioiteko manifa sudoesten ere gai nagusi eh, eta galdera hau nork desfilatuko du bihar eh, ze ondorio eskualdearen zat. Hauek ziren prentsan aipatzen zirenak mementuko. Telebista putz, utz, huts, hitz, hitz, hitz, hitz, Eta laster, beraz, eh, dei bat eginen dugu diadaruntz Bartzelonatik eh, zuzenean pundu bat egiten saiatuko gira. Laureun mila pertsonen erdian baitugu amagoia musika berriako kasetaria. Ea segiro den tenore untan Bartzelonan eta Kataluniako egun nazionalan. Hoitziste, libde bat egin zuten independentziaren alde. Hauen zuten dugu. eguna Katalunian egun erran bezala irailaren ameka guzi sospatzen den egun nazionala katalanentzat e, eh, mila batziunta larogei urtetik eh, festa nazionala dena eta e, diadatik eta Bartzelonatik zuzenean gira gurekin amagoia musika bera berriako kasetaria duan, ze giro da tenore untan Bartzelonan diadatik? Sekulako giroa dukidegu egun osoan egia zan, e, bueno, ez da nik ez dut sekula ikusi, goizetik goizetik, goizetik ja jendea ba dantzan eta abesten eta sekulako umore honez eta pozik eta e, hori e, nahi zuten e, ez? E, izan da la festa bat, festa bat e, baieskoaren baieskoaren festa bat, baieskoaren aldekoa, ez? Eta hori erakutsi dute egun osoan zehar eh nahi dutela, demokraziaren alde daudela eta denak, milaka eta milaka eta milaka, denak mezu hori emanez, eta izuarria, izuarria izan da. Eta, bueno, azaldeko aia, bueno, dena bete, bete eta egin dute baiezkoaren e, eh, e, eh, kenu bat zea eh, bat, e, durutze bat, eta, bueno, eta gero, ba, politikariak, e, bueno, Fitzemontzere hortik gure da, eta babestu dute, Eta, bueno, ez dakit, ez dakit, ez oso oso unke barria, benetan. Mm, mil esker beraz, <laughs> amagoia musika, eta ongi segitu beraz, saiatu gira, eh? diadan, pentsa, laureun, bosteun, mila pertsonaren eh, erdian lotura egiten, pixka bat komplikatua da, baina eh, egun izugarria beraz Bartzelonan, zuzenean segitzen alduzu dena den sare rik, eh, badira irudiak, bideoak, eta zuzeneko kontakizunak ere ehm, agertzen direnak. Telebostaz, xola. E, eh, telebista pitz! Ala ere, aurtengo diadan eh, baikira, eh, Kataluniaren egun nazionalak erran nahi berezia izan du, uh, aipatzen zuen, eh, amagoia musikak, beraz, zurriaren leheneko erreferendumaren atarian, independentziak duen babesan eurtzeko balioko du, pasaden astean, Kataluniako parlamentuak hauteskundetarako legea onartu notik, Espainiako gobernuak galdeketa honen aurkako ekimenak biderkatu ditu, uh, eta justuki badirudi ere zonbait komunikabideen arabera uh, ez zoizko bilera bat egingo dutela bihar Espainiako zitegi konstituzionalak eta bilkura hortan Kataluniako transizio legea bertan behera ustea adostuko lukete Espainiako gobernuakaren aurka jarritako elegitea onartuz Giro berezia, eh? azkenean ikusirik gaurko diadan Bartzelonan eh, be, zenbat jende, zenbat oiu baiaren aldekoa, erreferendumaren aldekoa, eta Ipar Euskal Herrian bizi diren eh, Katalan batzuen gana ere joan da aitor errazkin proposatzen dautzuet hemen entzutea. Aztelen onten Katalunian egun nazionala ospatuko dute urtero bezala Katalanek, baina aurten esan nahi berezia izango du erreferendunaren atarian independentziak duen babesan neurtzeko balioko baitu. Aurtengoari baiezkoaren da izena jarri diote. Gaurko egunarekin milaka lagunek kaletara aterako dira, urriak batean izanen den galdeketa sustengatzera. Euskal Herrian bizi diren Katalan batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu. Jan Arroz, Kataluniako tarraza herrikoa da, sortzez eta urruñan bizi da. Pasaden ostiralean postaz boskatu zuela azaldu dugu. Ba, Jaso dut ja e, eh, behar dena, eta gaur goizean joan naiz lapostera, eta ja buskatu dut. Ba, mm. ilusioarekin, gogoekin, e, jendea prez dago mm. egiteko behar dena, eta mm. nik gutxienez ezagutzen ditudanak, eh, eta bai. Eh, patzen genuen, astelena dia da egun izako da. E, azken kortetan, bueno, ba, mobilizazio handiak izan dira, e, bueno, erabakitza alde, aurtengoa berezia izango da, ezta? Bai, bueno, azken urte horietan berezia izan da bai, urtero, bai, bai. eta bai, bai, hau edraik eh, gabe bereziagoa, baina hain ikuste dute somatuko dela, nabarituko dela, eta baina azken urte horietan bezala. Mm aterako da, pentsatzen dut, eh, pilo bat, e, indarrarekin, eta erakustea, erakustera, ba, hor gaudela, edo, edo hor daudela, eta... Hmm. eta beldurrik ez dakagula. Erreferenduma geldiarazteko helburuarekin Espainiako gobernuak hainbat neurri indarrean jarri ditu. Kataloniako herriko etxe guztiei, beraien lokalak hauteskundeetarako ez ustearen agindu eman du besteak beste. Honetaz gain, Espainiako polizioak boska paperen bila ari dira. Miguel Fernandez endaian eh, biziden katalana da, erakunde publikoek eta alderdi politikoek hartutako konpromesoak azpimarratu ditu. Bai, bai, bai, unkitua, besterik izin dut esan, osea, ez dakit eh, nola bukatuko, eh? hori da pixka bat eh, denon zera, eta ze erantzuna izan behar duen e, zea estatu espainolak, ze puntora nio, ba, bueno, erabiltzen duen bide e, zea bortitza edo bortizkeriaren bidea, ze puntora nio eraman nahi duen. Eh? Argi dago nire ustez, ba, erabiltzen duten bide bortitz hori, erabiltzen dutela ba, ba elektoralki interesatzen zaielako eta horrek ba saltzen duelako bere proiektua e, ba pizka bat e, bortizkeriaren bidez e, ba, lortzen dute ez dakite benetan e, interesa handia duten Kataluniarekin edo berdintzaien, edo ez baina nik uste dit interesa bereziki dela elektorala eh beranien aldetik eta hori baina beste aldetik nik ikusten dudana kanpotik eta harreman gehiegi izan gabe han ez ba, ikusten dut ba, politena izaten ari dela eh, herri mugimendu hori, ez? Osea, hori izaten ari da unkigarriena. Hmm. E, eh, eta hori esan da ere, e, ba ez dute antzi ere, partido politikoek hartu duten arriskua, ez? Eta hori interesgarria da. Normalean politikoek ez dute arriskurik hartu hartu nahi, ez? Ba, eta hor arrisko hartu dute. Katalunian dauden bederatzireun da berrogeita zazpi udal herrietatik dagoeneko zazpireun inguruk erreferendumari eta Kataluniako gobernuari babesa adierazi diote. Eta urriaren batean lokal publikoak irekiko dituztela aurreratu dute. Ostira luntan, erreferendumaren kanpaina ofiziala hasiko da, egun hortan, beraz, eta inbat ekitaldi iragarri dituzte. Kantu bat, Espainia kariño! lo nostre no funtziona. Espanya maitea gure artekoak ez du balio ez da martxan, separak eta baizik, ez da gelditzen. Tu mirant enrere, jo em passam el meu orgull pensant que un dia ens anirà molt millor, prou. Són masses anys i ja sé que tu no canviaràs aquest posat tan dur, però sento que arriba el dia que tinc tota l'energia per dir-te que ara no puc aguantar més perquè són tants anys sent el que no he volgut i et sóc sincer que cada nit que arribo al llit ha estat un nou dia perdut. I és que Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Hem passat hiverns tan dolços i estius molt sorollosos, tantes coses que em vindrien al cap, al sopars i fer unes tapes sota el sol d'una terrassa i la música que em feies escoltar. Hem tingut moments de merda, tants esforços per comprendre'ns fa tant temps que ja no puc recordar. Com va ser que ens vam conèixer, en quin moment vas aparèixer i em fa mandra que m'ho tornis a explicar. Són tants anys sent el que no he volgut i et sóc sincer que cada nit que arribo al llit ha estat un nou dia perdut. I és que Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Tinc molta pressa, jo, per tant. Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Si no t'importa, vaig passant. I ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Ja no ho arreglarem parlant. Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Tu què en penses, Mali? Home, jo crec que Espanya no va bien. Que no nos va bien. No, no, és veritat. No, tenim un dèficit fiscal, un dèficit cultural, tenim un dèficit laboral i un dèficit gramatical, tenim un dèficit... Conceptual. I un dèficit mental, tenim un dèficit... D'identitat. No rima però és veritat. Tants estius i hiverns tardors que hem deixat endarrere. Ara és l'hora, catalans, de la nostra primavera. I no t'hi esforcis i no em truquis i no em vinguis al darrere. Quin martiri, vida meva! Pren-t'ho més a la torera, que podem anar de copes o podem fer junts les compres o podem muntar un negoci. I si vols, pots ser el meu soci. Marxo amb moltes coses teves. Les almejas del colmado, de la l'ajedrez, la vajilla i un retrat. Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Tinc molta pressa, jo per tant... Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Si no t'importa, vaig passant. I ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Ja no ho arreglarem parlant. Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. I deixem-nos de les copes, de les lligues i les rojas, els collons damunt la taula que hem d'estar pel que hem d'estar. Hem passat moments de merda, tants esforços per comprendre'ns. Un país que es lleva d'hora, mai ningú el podrà aturar. Espanya, carinyo, ai, Espanya, carinyo, ai, Espanya, carinyo. Ai, Espanya, cariño, lo nostre no funciona, Espanya, cariño. Ai, Espanya, cariño, ai, Espanya, cariño, lo nostre no funciona. Espainia, kariño, Espainia maitia gure artekoa ez da martxan ez du bali hola segitzea, eh, eh, maitasun historiak bukatzen direlarik, eh, batzutan maitasunik ez delarik, ere gelditu behar dela, umore bikote bat edo umore gile bikote bat da, hau mali banili, bimilata mairuan atera zuten eh, kantu hau eta beti aktualitatean uh, bideo bat eh, eh, bi horiek ikusi nahi bat duzie, kantuz eta dantzan... Sartze sozialari astapena emanen dio asteteuntako mobilizazioak Frantziako gobernua prestatzen ari den lan legearen kontra aterako dira hainbat sindikatu horien artean CGT Jean François Mentaberri gure gomita da astete goizean Seberi eguerdiko saio berria Aktualitatea diagu barnatuko, mundia zebai mintzatuko gia, pertsona ifamatiak edo estienekin. Eta asteoz, herrialde baten ezagutza eginen Ze berri, aktualitatea ikusteko emankizun berria. Aste lehenetik, ostialila! Bizirik, biziren emankizuna hilabeteko bigarren astelenean, Euskal Irratietan eta radiokultura.euz internetekoa irratian. Aldi untako gainagusia. urre ategien kontrako mobilizazioak. Larun batean, irailaren amaseian, baionan, agatzaldeko lauetan iraganen den manifestariaren haritik. Bizirik, biziren emankizuna, irailaren amaikan, astelenarekin. Agatzeko zazpietari goiti. itz eta putz hortan bukatzen da gaurko eta horretarazten dautzuet eh, euskal irratiak puntu eus webgunean. Emankizunak berri zentzuteko gomitak, kronikak hor dela itzordu, emankizunaren biara munean eh? egiten ira gauzak. Eta behala, gaur Dominik eh, deskubritu duzue gure kronikalari berria, hilabetean behin gurekin izango dena. Bihar beste kronikalari berri bat, eneko bidegain, e, gune bat, talde bat, sortu zuen dola urtean aski, Facebooken, zazpiak bat ala zazpi, galerazko ikurarekin. Euskal Herriaz, gogoeta eta eh, e, nazio ikuspegi hori, batzutan kontradikzioak baitira, oar gabean, Euskal Herria aipatzen erik, ez baita, lur osoa kontsideratzen, adibidez. Katalunia gogoan, eh, izanen dugu bihar, gure lehen kronikaren zat, Euskal Herria eta Katalunia komparatzen da, lote dira, zentzu batean, mainan ez osoki. hori, biharko usten dugu. Seiak, mementuz Euskal Herriatietan. Euskal